บุ๊กทูสี่สิบหกในดิสโกเทก na discoteca ที่นั่งนี้ว่างไหมคะ este lugar está livre ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ posso sentar-me aqui ชิญค่ะ Com muito prazer คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะ O que que acha da música เสียงดังไปนิดค่ะ Um pouco alta demais แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ Mas a banda toca bem คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ costuma vir aqui muitas vezes ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกค่ะ não é a primeira vez ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ nunca estive aqui คุณอยากเต้นรำไหมคะ quer dançar อีกเดี๋ยวอาจจะไปค่ะ se calhar mais tarde ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ Eu não danço muito bem. ง่ายมากเลยค่ะ É muito fácil. ดิฉันจะแสดงให้คุณดู Eu mostro-lhe. ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าค่ะ Não, obrigado. Fica para outra vez. คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ está à espera de alguém ใช่ค่ะ รอแฟนอยู่ sim estou à espera do meu namorado เขามาแล้วค่ะ ali vem ele